Bu ay Resul-i Ekrem'in zuhur ayıdır. Geceleri pek uyumayınız. Uyuyun. Sabahın vücudun zayıf düşmesin. Ama uzun uyuma. Kalk gece bir aşırı Kur'an-ı Kerim oku. Okumasını bilmiyorum efendi. Bildiğini oku. Fakrahu ma teyesserenel Kur'an. Kulü Allah'ı, kulü Allah'ı oku. Kulü Allah'ı da bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim oku. Salat selam oku. Ve Resulullah'a gönder ki bu ay kalplerin Resulullah ile birleşmesi ve tanışması ayıdır. Gönüller Resulullah ile tanışırlar bu ayda. Resulullah'ın gönülle senin gönülle, senin gönülle Resulullah'ın gönülle tanışırlar. Anlaşır ve sevişir. İhmal etmeyiz. Vallahi lillahi aleyhisselam ehdime inşallah.